بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام alə mən lə nəbiyyə badə əmə bəd. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və rəkətə. Deməli, e, biz Şeyx Ubeyd Cəbiri, hafizəhullah, onun deməli, e, cavablarını oxuyuruq. Xüsusən minhəc barədə suallar verilir ona, onu oxuyuruq. Və yenə deyirik ki, bu mühüm cavablardır və xüsusən də təzə başlayan adamlar üçün və ya daha doğrusu bu məsələləri bilməyən adamlar üçün, təzə adamlar üçün, onlar üçün burada bu cavablarda çox məsələlərdə cavab tapacaq. Xüsusən bu minhəc məsələləri məsələlərində bu olan hadisələr ki, baş verib, müəyyələrlə və s. burada çox məsələlərdə cavab tapır şeyxin bu cavabına. Və deməli biz çatdıq 3-cü suala. 3-cü sualda şeyxdən soruşurlar ki, "Yətəsəam və yətəsaddaru ba'du talabatil ilm fil qadaya an-nazila fil manahic və ma'rifatir rijali və yuxalifuna kibarul ulama allazina lahum sabrun fi ma'rifatun fi ma'ri fi ma'rifati hadhihi al-qadaya." Bi hüccə أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس فما توجيه hukum fi hədəl əmr barakallahu fikum. Şeyxdən sual veril sual verirlər ki, şeyx bəziləri deyirlər ki, bəzi elm tələbələri hətta o bəzi məsələlər ki var minhec məsələlərində çıxıb, ə, məsələn, rical elminə və s. və və yuxali və yuxalifun kibarul ulema ellezina lahum sabrun fi ma'rifati hada hadihi qadaya. Və bu məsələləri bilən böyük alimlərə müxalif olurlar, müxalif olurlar və Dəlil də gətirirlər ki, və hüccətlər də budur ki, bi hüccə ənnənə ləsnə məcburinə bi ittibai ahdə minən nəs. Dəlil gətirirlər ki, bizə məcbur deyil ki, kiməsə tabe olaq. Fəma tövcihukum fi hadal amr barakallahu Yəni bu məsələdə sizin tövcih nə tövcih eləyə bilərsiniz, nə, necə bizə e, məsləhət eləyə bilərsiniz, cavab verə bilərsiniz bu məsələ barədə. Yəni bunlar deyir ki, bəzi elm tələbələri var, hətta alimlərlə razılaşmırlar və deyirlər ki, dəlillər də nədir? Bizi məcbur eləməyin, kiminsə qovlun götürməyə. Biz məcbur deyilik. Yəni sual budur. Və Muma ilərdə bu zahirdir və çox işlədilər bu sözü. Və onlarda məşhur olan sözlərdən məni ilzam eləmə, məni ilzam eləmə. Onlar danışırlar, danışırlar, artıq küncə sıxılanda dərhal deyirlər ki, məni ilzam eləmə. Və şeyx də deyir ki, e, yəni sualdan qardaşlar indi aydındır ki, yəni bu sualda belə bunlar demək istəyirlər ki, ümumiyyətlə bu ümumi sözlərdir. Məni məcbur eləmə kiminsə sözün götürməyə. Və ya məsələn, hər kəsin sözünü alıb atmaq olar. Hər kəsin sözünün, yəni alıb atmaq olar. Və ya məsələn tutaq ki, bir dənə alimin sözünə məcbur deyil ki, hamı tabe olsun. Bunlar ümumi sözlərdir. Hansı ki, məsələn, yəni bunu alimlər işlədə bilər. Yəni düzdür, sən hansısa alimin sözünə vacib deyil səni gedəsən. Lakin sənə vacibdir ki, alimlərin sözündən çıxmayasan. Və bu incəliyi tutmaq lazımdır. Sənə vacib olan budur ki, alimlərin sözündən çıxmayasan. Amma hansısa alimin dalınca getmək düzdür, sənə vacib deyil. Xüsusən əgər ixtilafdırsa, bir dənə nə vaxt lazım olur? Dəlil aydın olanda. Dəlil varsa, vacibdir, sən tabi olasan. Vacibdir ona tabi olasan. Aydın qardaşlar, bax sual budur, budur və e, Mumeyyələr çox işlədir bu cür sualları, bu cür e, cürbəcür növlü sualları. Şeyx deyir ki, rahimehullah, el-cavab. La budda hahuna hə min bayanil umur, min bayanil umur, min bayanil umur, hatta حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا يعني الشيخ رحمه الله حفظه الله Deyir ki, bu bu suala cavab biraz açıqlama istəyir. Çünki, yəni şeyx demək istəyir ki, bunu belə mütləq mənada deyib dayanmaq düzgün deyil. Ümumi belə mücməl deyib dayanmaq düzgün deyil. Hə, mücməl deyir ki, biri hər kəsin sözünü alıb ata bilərsən, qutardı. Bunu deyana qutardı. Yəni bu o demək deyil ki, əgər hansısa alim dəlillə deyirsə, onun sözünü də atqinən. Bu o demək deyil. Hə, yəni şeyx demək istəyir ki, bu məsələ, bu cavab, buna cavab bəyan istəyir, şərh istəyir yəni. Və deyir ki, Hafizullah Birinci ələ əmrul əvvəl. Birinci birinci məsələ budur ki, ət-təzkir, yəni yada salmaq Allah Subhanahu taala ayəsin. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və ilə cəəhum əmrun minəl-əmni əvəl xawfi əzəu bih və law radduhu ilə rasuli və ilə ulil əmri minhum la'alimahu'l-lezina yastanbitunah la'alimahu'l-lezina yastanbitunahu minhum və laula fadlullahi aleykum və rahmetuhu lattabatumus şey şeytana illə qalilə. Deməli, Ən-Nisa surəsi 83-cü ayə. Şeyx Rahimullah, Hafizullah ayəni gətir. Ayə də təbii ki, ayəni də ayədə söhbət qardaşlar və izə cəəhum yəni o vaxt gələndə olar əmru minəl əmni avul xov əzəu bi. Yəni o adamlar ki, ə, ya məsələn nəsə bir xoş xəbər gələndə və ya pis xəbər gələndə o saat onu yayarlar. Yəni söhbət burada münafıqlərdən gedir bir qövlə görə. Yəni söhbət burada bu ayədə münafıqlərdən gedir və ya məsələn bəzi zəif möminlərdən, hansı ki eşidib dəqiqləşdirməyib deməyi deyənlərdən. Hə, və münasib idi ayə ümumən və Və şeyx ona görə gətirdi bu ayəni. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ Yəni, əgər onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə və ya alimlərə bu məsələni barədə dəqiqləşdirsəydilər, onda bilərdilər haqqı. Soruşsaydılar, onda onlar haqqı bilərdilər. Yəni, şeyx Hafiz Allah bu ayə ilə belə gətirməyib. Yəni burada Allah Subhanahu taala özü deyir ki, pe peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və alimlərə, əmir sahiblərinə. Alimlər də daxildir bura. Məsələləri bilənlərə qayıtmaq lazımdır. Yəni elə deyil ki, ümumən deyilən ki, mənə vacib deyil ki, kiminsə sözünü götürüm. Bu ümumi sözdür. Və şeyx deyir, hafizullah, فهذه الآية فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها هيال هيال النوازل نوازل والمعضلات والمشكلات. Və bu deyir, şeyx deyir ki, hafizullah, bu ayə Allah Subhanahu taala bizi tərbiyələndirir müsəlmanları bir bu əsasla, bir qaydana ki, bir hadisə baş verəndə, bir problem olanda hansı yolu tutaq? هنسا addımları ataq. Və deyir: "Vəkiltum, vəkiltum al-qa'idatu hiya النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم هيرانا إلى من هم أهل أهل للكلام فيها ومعالجتها وهم طائفتان من الناس. Yəni يعني şeyx حفظه deyir ki, bu məsələlərdə göstərir ki, bizə qayda qoyur Allah Taala ki, belə məsələlərdə bilən adamlara müraciət etmək lazımdır və məsələni bilən adamlarla həll etmək lazımdır. Və onlar da iki qismdir. At-taifetul ula şeyx deyir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və muradul an ar-rad ilə sünnətihi. Yəni birinci ayədə qeyd edilir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi və indiki halda, indiki vəziyyətdə, yəni onun sünnəsinə müraciət etmək Yəni hədislərinə səhih. Ə, çünki sağlığında olsaydı, sağ olsaydı hə ona müraciət eləyərdi. Lakin öldüyünə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müraciət eləyirik. Ə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüb ölüb. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnneke meyyitun ve innahum meyyitun." Yəni sən meyyitsən, onlar da meyyitdir. Yəni sən öləcəksən, onlar da öləcək. Həmçinin də Əbu Bakır da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndə hamı pis vəziyyətə düşmüşdü. Biz çıxırıq ha mövzudan şeyx bunlar demir. Hə. Bu arada Əbubəkr rəziyallahu anhu mövqeyi görsəndi və dünən də o dərsdə də oxuduq. Ayəni oxudu. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişsə, məyər dinlənimizdən dönəcəksizmi? Ona görə Əbubəkr çıxdı. Kim əgər Muhammedə ibadət edirdiksə, bilsin ki, Muhammed ölüb. Amma kim Allaha ibadət edirdisə, Allah diridir mövcuddur. Ona görə bu dəlil hamısı dəlidir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüb. Sadəcə başqa ölülərdən fərqləndirib Allah Subhanahu taala istisna eləyib ki, salam verəndə, salavat göndərəndə ona mələklər çatdırırlar. Və bu ona xasdır. Aydındır, xasdır. Başqasına onu, əksəlam, başqasına onu yazmaq, aid eləmək düzgün deyil. Və sonra Şeyx Hafizullah Ubey Cəbiri, Hafizullah buyurur: "Ət-Taifatu Saniyə", yəni Şeyx deyir ki, birinci tayfa ayədə qeyd olunan Rasul sallallahu əleyhi və səlləm, ikinci nədir? İkinci ulul emr. Emir sahibləri. Emir sahibləri burada iki kısımdı. Hakimler ve alimler. Fe inne Fəinə emr fe men havlehu min ehli şura, min el uləmə, vel xubara, ve ehlul hilli, vel aqdi, vəl xibra, والخبرة في الشرع وسياسة الأمور هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة وليس لعامة الناس بذلك Yəni, şeyx deyir ki, ikinci tayfə isə ayədə qeyd olunan əmir sahiblər, əmir sahiblər bura daxildir, hakimlər, alimlər, şura əhli, hansı ki, siyasətdən başları çıxır, bilirlər, həm siyasətçilər bura daxildir ki, onlara müraciət eləmək lazımdır. Onlar bu məsələni həll eləsinlər. Çünki bu, ümumi cəmaata belə bu məsələni atmaq və ya arasına qoymaq, buraxmaq bu məsələni ki, siz həll eləyin düzgün deyil. Və şeyx deyir ki, Hafidullah, Yezidu hədə vuduhən mə rəvahı muslim fi sahihihi, ənəhu uşi'a enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tallaka nisa'ə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni bu məsələni daha da aydınlaşdırır. Səhih Müslimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi, yayıldı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrin boşuyub, talaq verib. Qalə Ömər, Ömər dedi: "Fa'ataytu an-nabiyyə sallallahu aleyhi ve sellem faqult" Gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına. Şeyx Ubeyd Cabiri hələ belə gətirməyib. Şeyx yəni fikir versən, şeyx gətirirdi. Bax Ömər getdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına dəqiqləşdirməyə. Ömər getdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına dəyişdirməyə, dəqiqləşdirməyə. Yayılmışdı şayədir ki, boşayıb. Ya Rasulullah, gəldi Ömər ibn Xattab. Ya Rasulullah, Atallaq da nisək? Yəni, zövcələrimi boşamısan? Qalə lə, dedi xeyr. Qalə Ömər, ləmə nəzələtil əyə fəkuntu ənə istənbattu dəlik. استنبطت ذلك استنبطت ذلك deməli hə, hə zəlikəl əmr. İstanbattu zəlikəl əmr. Yəni İstanbattu zəlikəl əmr nə demək istəyir? Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, yəni bu məsələ baş verəndə gəldim, dəqiqləşdirdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə. Sonra o vaxtda ayə nazil olanda başa düşdüm ki, söhbət bu belə məsələlərdən gedir. Yəni bir şayə yayılanda onu dəqiqləşdirmək, yəni, yəni birbaşa yaymamaq. Aydındır? Söhbət bundan gedir və aydın qardaşlar, ona görə ayədən görsənir ki, ümmətə aid olan böyük məsələləri müraciət eləmək lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır və ümumən ümumiyyətlə kim həmişə dəqiqləşdirir, xeyrə çatar. Günahdan da qorunar. Aydındır? Amma kim dəqiqləşdirməsə günaha batar və başqa səbəblər ola bilər. Xeyri səbəblər yox. Və budur. Sonra deyir ki, Şeyx Hafizəhullah Əl-Əmr-ü's-Sani في قوله ولسنا məcburin bittibai fulan o kama qal. Amma bu birinci hissəyə cavab verir sualın. Yəni çünki şeyx dedi ki, bunun sualına biraz şərhə ehtiyacı var. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ şeyx deyir ki, amma onların deməyi ki, sual verən deməyi ki, biz hansı kiməsə, hansısa filan kəsəsə bizə məcbur deyil ki, vacib deyil ki, tabe olaq. Hə, bu məsələni qardaşlar saxlayaq. Hə, inşallah bunu o birisi dərsdə, gələn dərsdə şeyxin cavabını oxuyarıq. Aydındır dərs? Hə, Allah Subhanahu taala şeyxi qorusun və Allah Subhanahu taala bizdə eşidib faydalardan etsin. Vəssalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh.